Cum să-ți mulțumesc pentru atâta iubire, inima străpunsă pentru noi e viață, de-am putea să facem în lume să fie veșnică închinare jertfei tale sfinte. Tu ești Domnul meu, tu cel căutat, inima mea după tine strigă, vreau ca legea ta să-mi conducă pașii, sunt însetat de dragostea ta.